www.paltak.com Sova put vjernika. All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy, holding a stone, standing there, all alone. In his eyes, I see the sun. In his smile, I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong. samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine, pred nepravednim vladarom. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. تقدم ثبت كالريح كالريح كالريح قوية www.pautalk.com Soba put vjernika. الريح قوية يحبت كالنار svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. أوما تبصير في الشيشان ظلما أوما تبصير أطفالا تموت أوما Put vjernika. Sad da izađete i da im upitate tamo u kafani gdje sjede. Jeste li vi vjernici, reće bolji od vas. Vi ste neka sekta. A pogledaj, braćo moja draga, mi smo u mešćidu robujemo gospodaru, a oni su u kafanama robuju šeitanu. E zato je Allah propisao i zabranio da bi ljudi šta? Bili iskušani ko od tih istinu govori dok tvrdi da vjeruje. Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ja Aba Hurira, kun varian takun تكن nas, wa kun kanian takun أشكر nas, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته svetu u kojem imamo džemate naše braće. Imamo džemate koji su na istini. Možda je taj mladić Možda je taj mladi sjedio i slušao hudbu od naših gore, koji su ga pozivali u istinu. I možda je krenuo putem te istine, ali su ga možda njegovi roditelji odvratili od toga, pa su mu rekli, nemoj sine s njima vidi šta se tam dešava. Nemoj sine s njima, ubit će te neko. خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه إن أنت حباك الله إكراما من أحسانه لا تخشى خوفا أبدا Ne mrzimo mi nije vallaj, nego mi samo kažemo njima, nemojte to raditi, desit se vam se što.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 وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zahvala i zahvala pripada Allahu Tebareke ve Ta'ala. Njega slavimo i veličamo. Od njega uputu i pomoć i zaštitu tražimo. I na njega se oslanjamo. I svjedočimo da mimo njega uzvišenog Azzara želi. Ne zaslužuje niko, ni na nebesima, ni na zemlji da bude obožavan. svjedočimo da je Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allahu robi, Allahu poslanik. Neka je salavat i selam na odabrana roba, na miljenika Resula sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu šarnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji na jasnoj uputi slijede sve do sudnjega dana. Amin. A zatim, braćo moja draga, nakon uvoda i zahvale Allahu te bare ta'ala govorit ćemo danas o stvarima koje muče svakog pojedinca i svakog čovjeka u ovome našem društvu, u društvu u kojem živimo, kako u ovoj našoj lijepoj Bosni, tako i širom i diljem čitavoga svijeta. Ne postoji na zemlji čovjek koji nije čuo da se nešto počelo dešavati oko islama i muslimana. Ne postoji niko na zemlji, a da nije upoznat sa islamskim buženjem. Nema onoga ko nije čuo da se nešto dešava, da se pojavile neke skupine mladića i ljudi sa bradama koji praktikuju sunnet poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa Ne postoje ljudi koji nisu obaviješteni o njima i ne postoji komad zemlje na ovoj planeti da se o tome ne govori i da se ne suprotstavljaju njima i ne napadaju takve. Ja sam razmišljao šta govoriti, braći, o čemu pričati, pa sam riješio, inša Allahu Teala, uz u dozvolu i pomoć, da spomenemo neke stvari koje ukazuju na pravi put i na istinu. Da ukažemo na ono što se danas dešava, i ono što je se juče dešavalo i ono što će se dešavati do sudnjega dana svakome čovjeku koji povjeruje, koji kaže da vjeruje u gospodara Tebare Kevetala. Allah Tebare Kevetala spominje u svojoj plemenitoj knjizi opisujući ljude, pa kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ima ljudi koji govore vjerujemo u Allaha i onaj svijet. ali oni nisu vjernici, kaže Allah te bareke ve Dakle, iako tvrde da vjeruju u Allaha i da su na uputi i na istini, Allah negira njihovo vjerovanje. Pa ćemo vidjeti za danas mnogi koji tvrde da vjeruju u Allaha te bareke ve mnogi koji tvrde da vjeruju u poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala vidit ćemo kako se suprostavljaju i kako napadaju i kako zabranjuju i osporavaju sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za kojega je gospodar se bareke ve taala kazao وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا A on ne govori po hiru svome. In huwa illa vahju juha. To je objava od gospodara te bareke ve taala koja mu se objavljuje. Zatim je Allah uputio i objasnio vjernicima da su obavezni i dužni Ako Allaha vole slijediti poslanika sallallahu alaihi wasallam i biti na onome na čem je bio on i biti na onome na čemu su bili njegovi ashabi radi Allahu anhum Allah zadovolja njima. Pa kaže Allah kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni recihim o Muhammede sallallahu alaihi wasallam ako Allaha volite a tvrdite da ga volite slijedite mene yuhbibkum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum tek tada će vas Allah voliti i vaše vam grije oprostiti. Kaže Ibn Abbas radi Allahom, jedan od najvećih mu u ovome umetu. Ovaj ajet je ajet čega? Iskušenja, el intihan, iskušenja i ispita ljudi. Ljudi su govorili da vole Allaha te bareke vetala. Pa im je Allah objavio ajet u kojem im poziva šta? Ako je istina to što tvrdite, to dokažite. Kako će dokazati? Time što će slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Time što će biti na onome na čem je on bio. Time što će sve ono što se dešava na putu istine izdržati i ustrajati. Zato, braćo moja draga, danas sam odlučio da govorim o iskušenjima, da govorim o pravome putu, za kojeg, kako kaže Ali ibn Abi Talib, jedan od velikana ovoga umeta, ako ne znaš gdje je istina, ako ne znaš gdje je istina, pogledaj gdje su uperene i prema kome su uperene strijele neprijatelja Islama. I odmah ćeš je prepoznati. Braćo moja draga, nakon što je Resul sallallahu ta'ala alaihi wasallam prvi put dobio objavu od Allaha te bareke nakon što je mu se ukazao Džibril alaihi salam, Resul sallallahu alaihi wasallam se jako uplašio. Otečao je, pobjegao svojoj kući. I naredio svojoj ženi da ga pokrije. Pa nakon što je se smirio, nakon što je došao sebi, Allah se bareke ve je objavio ajete. Ajete koji su konstrukcija ove vjere. Ajeti koji ukazuju na istinu i na pravi put. Na ono što je naređeno i obavezno Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i svakome onome koga bude slijedio. Pa kaže Allah u početku ove sure, Ja ejuhan mudassir, o ti umotani, kum fa anzir, ustani i opomini. Ustani i opomini ljude, wa rabbeke fa i gospodara svoga veličaj, wa tijabeke fa tahhir, i očisti svoja odjela, očisti svoje haljine, wa za fahđur, i kloni se kup, kipova i kumira, wa la temnun spektir, i ovome ćemo, braćo moja draga, danas govoriti. I ne prigovaraj da je mnogo. Voli rabbike fasbir. I radi gospodara svoga trpi. Ovo je tema, braćo moja draga. U konstrukciji na početku samog objašnjavanja dina i onoga što se i što će se dešavati na tom putu. Allah se bareke opominje najboljeg od najboljih, pa mu kaže vala tamnun testektir. I ne prigovaraj da je mnogo. Voli rabbike fasbir i radi gospodara svoga trpi. Zatim, Resul sallallahu alaihi wasallam, kako prenosi i bilježi Buharija, rahimehullahu ta'ala sa svojom ženom Hatijžom, radijallahu anha, odlazi do njezinoga Amidića, Vereka ibn Naukal koji je bio šta? Jedan od najpismenijih Arapa u tom dobu. Čovjek koji je primio kršćanstvo i prepisivu Inđil sa hebrejskog jezika na arapski. Bio je najučeniji među Arapima u tom vremenu odlazi Hafiža radijallahu anha sa Resulom sallallahu alaihi wasallam do njega, da on vidi šta je to, da mu objasni, pa kaže kad je Resul sallallahu alaihi wasallam obavijestio ga o svemu šta mu je se desilo, kaže on njemu, hada namut, eledi džajli Musa alaihi wasallam, To je kaže Melek Džibril koji je dolazio i Musa alaihi wasallam, pa mu je onda šta mu je rekao ovaj starac koji je već orono i bio u svojoj poznoj dobi pred samu smrt, kaže, ja lejte ni fiha džezeum, da sam Bogdom mlađi, ja lejte ni akuno hajjen, da Bogdom i da ću Bogdom biti živ, iz juhriduke kaumuke, kad se bude tvoj narod protjero, pa kale Rasulullah sallallahu alaihi wa lehu, pa mu reče Allahu poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, a muhriđijehum, Zar će me protjerati? Zar će mi se to desiti? A nam reče da. Lem ja'ti rađulun kattu mitle ma djete bihi illa udije. Neće kaže niti je došo. Čovjek sličan tebi sa onim sa čime si ti došao. A da neće šta? Biti dočekan aplauzima. Biti dočekan svijećem, da će mu ga posipati po putu i gdje god se bude kretu. Ne vallahi, ne vallahi, nego mu je tada rekao, a da mu se neće svi suprotstaviti, a da neće neprijateljstvo prema njemu izraziti, a da neće mnoštvo ljudi biti neprijatelji sebi i svakome onome ko bude na onome na čemu si ti. Mi ovo govorimo, braćo moja draga. Spomenut ćemo sada dokaze iz plemenite knjige Allaha bare Kevetala. Kako bi ljudi shvatili i kako bi svaki pojedinac razumio zašto se ovo dešava, zašto se ljudi koji pozivaju ka Allahu te bareke koji pozivaju mladiće i ljude iz kafana, iz robovanje stvorenjima, u robovanje gospodaru te bareke vetala, koji pozivaju mladiće iz kafana u džamije, zašto im se osporava, zašto se proglašavaju on onim čime se proglašavaju, Allah te barek vesala u svojoj plemenite knjizi kaže Vama sahibukum bi mednun. A vaš drug nije ludak. Koji drug? Muhammed sallallahu ta'ala alaihi ve sallam. Allah se obraća ashabima radijallahu anhu i kaže im vaš drug nije ludak. Zašto je Allah te barek vesala spomenuo ovo u ajetu? Zbog toga, braćo moja draga, što su najplemenitijeg, najboljeg od svih ljudi, svih stvorenja koje je Allah stvorio, proglasili ga čime? Ludakom. Muhammeda sallallahu Proglasili ga sihirbazom. Proglasili ga čovjekom koji rastavlja ljude i rodbine i, naselja i plemena i tako dalje i tako dalje. Onoga momenta kad mu je došla istina od Allaha te bareke Do sada su ga braćo, nama je to poznato, mušnici Mekije zvali El Emin, pouzdani. Poznati su nam događaj koliko je puta Resul sallallahu alaihi prije Islama i koliko je bio uvažavan kod ovih ljudi. Ali nakon što mu je došla istina od Allaha te bareke nakon što su šeitani prepoznali istinu, suprotstavili su mu se i svima onima koji su stali na njegovu stranu. Na kraju kad nisu imali više nikakva oružja, kad nisu imali načina kako se suprotstaviti, Ništa im nije preostalo osim da kažu Vahuva Mednun, on je ludak, bježite od ludaka, nemojte mu prilaziti, braćo moja draga, ovo što mi slušamo u Kur'anu i učimo iz Kur'ana, učimo iz sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam, učimo iz sire poslanika sallallahu alaihi wa nama samo ulijeva hrabrost, nama samo je dodatni motiv da ustrajemo, nama samo ukazuje da smo mi oni koji smo na istini. A sada ćemo, insa Allah, ta'ala, bi izni spomenuti ajete koji govore o tome šta. Kad čovjek povjeruje i kaže da vjeruje, šta se dešava i šta će se dešavati. Pa kaže Allah azza wa jal, el islamin, hasibe nasu a jutreku a jekulu vahum la yuftanun. Kaže Allah azza wa el zamisle ljudi, e jutreku, da će biti ostavljeni na miru. E je kulu amenna. Nakon što kažu amenna, vjerujemo. la I da neće biti iskušani. Allah se bareke vatala, podsjeća ljude i navodi ih primjer i doziva ih da se opamete. Zar mislite, nakon što kažete vjerujemo, da ćete živiti i raditi na dunjalu ono što vi hoćete. Da vas niko neće šta, ni mrko pogledati. Danas, braćo moja draga, mnogi misle da je to tako. I oni su u velikoj zabludi, zato što Allah u drugom ajetu odmah posle ovog objašnjava šta su iskušenja na dunjalu. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ A mi smo i prije njih one koji su bili u iskušenja dovodili. Zbog čega? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا Da bi Allah se bareke ve ta'ala ukazao na iskrene. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ i da bi razotkrio lažove. Allah se bare kvetala u svojoj znamenitoj knjizi. Objašnjava da su iskušenja sebe na dunjalu ku čega razvrstavanja ljudi. Pa svaki čovjek danas tvrdi da vjeruje. Nema čovjeka kako u ovome mjestu, tako i u bilo kojem drugom. A da neće reći ja sam vjerni, ja vjerujem u Allaha. Ali kad Allah se bare kvetala propiše pet vakata namaza, kad Allah Azzazel se u četiri ujutro saba, e onda to je iskušenje koje će samo onaj koji je iskren prema svome gospodaru, on će da ga šta izvrši. I na osnovu ovoga iskušenja i slični njemu, Allah rastavi istinu od neistine. Allah ukaže na one koji su iskreno rekli vjerujemo i na one koji lažu kad to govore. Braćo moja draga, vi sad da iziđete na ulicu, da sretnete ljude u prvoj kafani odavde i da im upitate dok mi ovdje i u sličnim mjestima održajemo ono što je Allah te bareke ve svakome pojedincu kao fardul ain strogu obavezu. Sad da izađete i da im upitate tamo u kafani gdje sjede jeste li vi vjernici reće bolji od vas. Vi ste neka sekta. A pogledaj braćo moja draga mi smo u mesčidu robujemo gospodaru, a oni su u kafanama robuju šeitanu. E zato je Allah propisao i zabranio da bi ljudi šta? Bili iskušani ko od tih istinu govori dok tvrdi da vjeruje. Kaže Allah Azza Đel, Hasibe nasu, e suda, za ljudi misle da će biti sebi prepušteni? Kaže Ali ibn Abi Talib radijallahu an, tumačeći ovaj ajet. Zar misle da će na Dunjaluku živiti kako oni hoće? Zar misle da im Allah neće zabraniti i narediti? Zar misle da će doći na Dunjaluk da ga provede kako on hoće? Ne vallaj, Allah je sa ciljem doveo čovjeka na ovaj svijet. A mi dobro znamo šta je cilj. Robovanje gospodaru te bare Zatim Allah objašnjavajući iskušenja i objašnjavajući zašto su ona prisutna. Iz svoje mudrosti koje je poslao Pa kaže, em hasibtum an tutreku Zar mislite da ćete biti ostavljeni na miru? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ A da Allah ne ukaže na one od vas koji se džahedu, trude. Ovaj glagol nije džahede, boriti se samo sabljom, nego truditi se, ulagati maksimalan trud. potruditi se kad ti šeta ne dozvoljava da ustaneš ujutru u četiri i kad se probudiš i kažeš ma mogu ja klanjati soba i u kući. E onda da uložiš maksimum čuda, truda, da ustaneš i da kažeš ne vallaj pobjedit ću šetana i ti i ja i da dođeš na namaz. I kad ti dođe bilo šta od iskušenja, da uložiš maksimum truda kako bi ustrajao na istini i kako bi pokazao da si od onih koji tvrde istinu i govore istinu I potvrđuju svojim djelima istinu koju govore jezicima. Allah je istina, mi to ne negiramo. I onaj ko zanegira jasno je ko je šta je. Ali da tvoje srce potvrdi istinu, to mora da dođe kroz djela, braćo moja draga. Zato Allah objašnjava, zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru? وَلَنْ يَسْتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَهَ I da Allah neće ukazati na one koji šta? mimo Allaha se bareke vetala i njegova poslanika sallallahu alejhi ve i vjernika ne uzimaju nikog za prijatelja. Subhanallah. Wallahu khabirun bima ta'menu. A Allah je dobro obaviješten onome što vi radite. Pogledajmo braćo ajeta. Allah će kroz iskušenje ukazati na one koji su samo Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vjernike uzeli za prijatelje. Danas narodi, danas nacije koje tvrde da su muslimani prijateljuju sa nevjernicima, sa neprijateljima ove vjere. Danas lideri i vođe koji sebe predstavljaju kao vođe islama i muslimana prijateljuju sa neprijateljima ove vjere. A Allah te bareke ukazuje šta? Da pravi vjernici mimo Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve i vjernika nikog ne uzmeju za prijatelja. Inša Allah, ako bude druge prilike, govorit ćemo detaljnije o tim stvarima. Zatim Allah te bareke ve taala kaže: "Em hasibtum an tadkhulul lamma min Zar mislite u džennet ući? Zar mislite u džennet? A da vas ne pogodi ono što je pogodilo i one prije vas. Šta je to, braćo moja draga, pogađalo ove ljude prije? Prije poslanika, sallallahu prije ashaba, prije iskrenih vjernika. Mestethum al-ba'sa wad wa zulzilu. Satirala im je neimaštinja i bolest. uzrmavani su do te mjere. Hatta je kula rasulu alladine amenu ma'hu meta nasrullah. Sve dok ne bi poslanik, braćo moja draga, zamislite iskušenja ljudima, da Allah opisuje stanje. Toliko su bili uznemiravani, sve dok ne bi poslanik među njima, sallallahu alaihi wa sallam, i oni koji su njeg vjerovali. Meta nasrullah, kad će Allahova pomoć? Kad će već jednom? Allah kaže, Allah inna nasrallahi qariba. Eto, kaže Allahove pomoć, u istinu je vrlo blizu. U istinu je vrlo blizu, braćo moja draga. Zatim Allah kaže, objašnjavajući šta su iskušenja, u mnogobrojnim svojim ajetima koje mi kada bi ovdje pokušali izredati trebalo bi nam mnogo više vremena nego što imamo i s kojim smo ograničeni. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ A kaže Allah te bareke ve taala šta da će doći iskušenja. Iskušavali smo im. Malo sa strahom i glađu. Malo time što će šta ljudi gubiti ljetine. Tako što će gubiti svoje živote. tako što će gubiti plodove koje im dajem. Obašljivi slabini, a ti obraduj iskrene i strpljive. Ti obraduj vjernike, obraduj one koji su iskreni i one koji su strpljivi i oni koji su ustrajni na istini i na pravome putu. I braćo moja draga, da ne bi ovaj govor, da ne bi ovo što ja sada govorim, ispalo da nekoga treba uplašiti i udaljiti od nas. Naprotiv, braćo moja draga, mi želimo ljudima da ukažemo na istinu. Mi želimo ljudima da ukažemo na ono što je gospodar Azzeveđel objasnio i obećao u svojoj knjizi. Kako se ne bi desilo da ljudi kojima je Allah svakako obećao iskušenja. Allah kaže nema insana koji kaže vjerujem, a da ga Allah neće iskušati. Shodno njegovim mogućnostima. Da ne bi čovjek, kao što se braćo mnogima dešaje, koji nisu razumili ovu vjeru, koji nisu razumili ovu stvar, pa kad dođu iskušenja, zbog toga što nije u Allahovoj knjizi, tražio izlaz iz takvih stvari, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ Onaj ko se Allaha boji, فرع له مخرجا يجعل له مخرجا Kaže, naći će mu izlaze svake situacije. I zato, braćo moja draga, obaveza je pojasniti ljudima da shodno njegovome stanju i imanu, kad je došao i povjerovao, ne mora on biti sa nama. Neka bude bilo gdje na drugom kraju svijeta. Ali kad kaže da vjeruje, mora biti iskušan. I da ovo zna i da bude svjestan. Kad mu dođu iskušenja, da mu se ne bi desilo ono što je se desilo mnogima, braćo moja draga. Nakon što su došla iskušenja, kad nisu, zbog toga što nisu razumili ovu stvar, šta je se desilo? Ljudi su je ostavili. Ljudi su se vratili odakle su i došli. Misleći da šta? da su iskušenja uzrok i sebe njihove propasti na dunjalu. Naprotiv, braćo moja draga, Allah nas je podučio da su iskušenja sebe i uzrok raspoznavanja onih koji su na istini, koji istinu govori i onih koji lažu. Zato, braćo moja draga, treba uzeti pouku iz toga da iskušenje ne dolazi ni zbog čeg osim da se Allah očisti i da te Allah uzdigne na veći stepen od onoga na kojem je. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو التواب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Braćo moja draga, u ovome prvom dijelu hudbe govorio sam upravo onome što nas uglavnom pogađa i što nas boli. I ono što mnogi ljudi ne mogu da razumiju i ne mogu da shvate. I ono što mnogi ljudi koji misle da su razumili ovu vjeru, nažalost nisu. Pa ćeš često naći one koji tvrde da su na Kur'anu i sunnetu. Pa ćeš često naći one koji nosaju koje kakve diplome, završio fakultet ovdje ili onde, a nije razumio ove stvari. I naći ćeš im i čućeš im često kako odvraćaju od ovoga puta. I šta im je dokaz? Govoreći kaže, nejte s njima, desit će ti se to Nemoj s ovima, desit će ti se Zar ne vidiš da su svi ustali protiv njih? Zar ne vidiš ovo i ono? I on odvraća od istine. A jadnik nije ni svjestan da Allah se bare kvetala istinu je poslo da iskuša ljude. Zato Allah te bare kvetala za ovakve kaže. Za one koji šta? misle da su na pravom putu, misle da su razumili vjeru, a ništa od toga nisu. Pa Allah kaže, وَمِنْهُ مَنْ يَكُولُ ذَنِّي وَلَا تَسْتِنِّي Ima im koji govori, nemoj ti mene dovesti u iskušenje. Oslobodi me, ne iskušaj me. Ela fil fitnati sakafu. Evo im kaže Allah azza wa jel. Već su u fitnu pali. Već su oni u fitni. Zašto su oni u fitni, braćo moja draga? Upravo zbog ovih stvari. Oni govore, nemoj me iskušati. A Allah te bareke opet će u svojoj knjizi da će iskušati svakoga. I da svaki čovjek nakon izgovorenog šehadeta doći će mu iskušenje. I onda dođu ljudi koji kažu nemoj ti snimat, njima, to je dokaz, braćo moja draga, da oni to nisu razumjeli. I zato Allah kaže, oni su već u zato što odvraćaju od istine, zato što odvraćaju od pravog puta, a ni sami toga nisu svjesni. Injan surkum Allahu fela galibe lakum. Ako vas Allah pomogne, nema to koji će vas sa pobjediti. Va in jahdulkum, ba'd. Ako vas on, šta, ostavi. Ako vas on ostavi, ko je taj? Ko je taj koji će vas pomoći? Allah se bare kratala poziva vjernike da razmisle. Zar tražite ponos kod drugih? E jebe se gune indehum Zar kod njih tražite ponos? Kod, kod, nevjernika? Sa inna li izzete lillahi džemija. A sav ponos pripada Allahu se barek kratala. Zar da idete njima obraćati se za pomoć protiv nas? Zar da tražite da vas neprijatelji Islama pomognu? Zar da tražite od onih koji svakim danom pokazuju na ovome ili onome kraju svijeta koliko mrze Islam i muslimane? Zar da od njih tražite da vas oni sačuvaju i zaštite od vjernika? Inša Allah, jedne prilike ćemo govoriti isključivo na ovu temu. Zato, braćo moja draga, objašnjavajući ovu vjeru, Allah se bare ve putem svoga poslanika je pojasnio i putem ove plemenite knjige o ovim iskušenjima. Pa je podučio Ashaba radijallahu anhu Resul sallallahu alaihi Šta im je podučio? Prije nego što im je došlo ono što im je došlo i ono što im je moralo doći od iskušenja. Resul sallallahu alaihi sallam. Potrudio se da im poduči. Nije zaobilazio istinu. Nije pozivo ljude samo da cijelimo, pijemo i bit će nam sve dobro. Nije odvraćao od iskušenja, nego je upravo objašnjavao ashabima svojim da će doći iskušenja, kako malo prije rekao, zbog toga kad dođu, da to bude ono što će im još više učvrstiti. Zato Allah se bare kvetala, objašnjava stanje ashaba radijallahu anhu u onome momentu kada su čuli da se pripremaju nevjernici čitavog arapskog poluostrva, da krenu u posljednju i konačnu bitku i obračnu protiv Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vjernika. Šta kaže Allah ovdje? Ellezine kale lehumu nas, inne nase qad jama'u lakum fahševhum. Subhanallah. Kaže Allah azza ve jel, onima kojima kad ljudi rekoše, u istinu se neprijatelj okuplja radi vas pa im se pripazite. Šta je se desilo sa ovih ljudi? Fezadehum imana. I onda im je se, kaže Allah, iman poveć. i rekoše, hasbun Allah, on vakil. Dovolja nam je Allah, divan i on zaštitnik. Braćo moja draga, a asabi su naučili da će iskušenja doći. I u onom momentu kad su došla, oni su rekli, ovo je ono što nam je obećano, kako Allah spominje u drugom ajetu. وَإِذَا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا I kad vidjoše vjernici koga? Saveznike pred kapijom Medine, pred hendekom koji je iskopan, kad su došli njih nekoliko hiljada, dvanest kako se prenosi, kad su došli i okupili se, i kad su i nas hadi radijallahu anhum vidjeli, šta su rekli? Hajmo bježati odavde. Nisu, vallah. Jer su rekli, gledaj u šta nas je uvalio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nisu, vallahi. Nisu tako mi Allah, gospodara svjetova, Allah to pojašnjava. Pa kaže, šta su rekli? وَقَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ E ovo je ono što nam je Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam obećao. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ I istinu je rekao Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. I onda nakon ovoga šarta, ustrajnosti, razumijevanja vjere, shvatanja iskušenja kao ovoga što smo spominjali, čišćenja od grijeha i rastavljanja vjernika iskrenih od onih koji lažu munafika. Allah ništa drugo ne čini do وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانَا وَتَسْلِيمُ I ništa im se nakon toga nije povećalo, kaže Allah, osim iman, vjerovanje i teslim predanost Allah. Dakle, braćo moja draga, vidimo da nam je Allah azzaveđel objasnio nakon iskušenja kad dođu, pa moraju doći. Da oni koji ustraju na tome, da im se poveća ima i učvrsti se njihovo vjerovanje i postanu još bolji, još čvršći vjernici. Zato Allah se bare kvetala navodi primjere svemu i svačemu kako bi se istina prepoznala i kako bi nosioci istine šta god da im zadeti na Allahu putu, bili od onih koji prihvataju od Allaha ono što im pogodi. In hum, kaže Allah A ako te pogodi kakvo dobro, to im odlojedi. Braćo moja draga, oni kad vide da mi cvjetamo i napredujemo, oni kad vide da nisu i mešćiri širom ove države Bosne i Hercegovine, oni kad vide da se mi alhamdulillahi Rabbil Alemin. Izorganizovali i da smo na istini. I da pozivamo ljude ka toj istini. Se su hum. Ozlojedi im to. To im ozlojedi do te mjere da njihovi jezici više ne mogu da šute. Da njihovi jezici više ne mogu da šta? Budu iza njihovih rešetaka. Nego ustaju protiv vjernika. Iako daleko veći sorti Zabluda u ovoj državi ima i boravi. Od Rafidija, od Sufija, od Naksibendija i sličnih novotara, koji od njih mnogi nisu čak ni u milletu Muhammeda sallallahu Svi su oni mirni. Svi su oni sačuvani od njihovih jezika. Ali onda dolazi do izražaja ovo što Allah govori. Se hum. Ozlojedi im to. I kad im ozlojedi, oni više ne mogu da čute. Oni moraju da ustanu i da pričaju protiv vjernika. Jer šetan mobiliše svoje armije samo protiv istine. U kojoj god zabludi čovjek bio šetanu ne smeta. Zato što svaka zabluda, kako Resul sallallahu ne kaže, vodi u vatru. Šetanu je svejedno. Hoće li čovjek sa ove strane džehennema ući u njeg ili sa one. Ali kad čovjek odluči da ide putem koji će ga dovesti do dženneta, onda on ustaje protiv njega. I onda on mobiliše svoje armije. I onda se dešava ovo što mi vidimo. I kad pogodi vjernike nešto zla, šta kažu? Wa in tusibkum musibatu kad akhadna amrana min A kad vjernike musibet pogodi, onda govori, mi smo pribili oprezni. Vidiš? Ovo je ono što smo mi njima govorili. Na ovo smo mi njih upozoravali. Ne mrzimo mi nije vallaj, nego mi samo kažemo njima nemojte to raditi, desit će vam se što šta. I evo vidiš da smo mi bili u pravu. Vidiš da smo mi pametniji od vas. Vidiš da je naš metod bolji i ispravniji nego vaš. I onda se okreću i odlaze zadovoljni, radosni, braćo moja draga, misleći da su oni šta? Toliko pametni i da su izbjegli ono što ovi drugi bili glupi i nepismeni pa nisu bili u stanju da, da skontaju i da izbjegnu. Allah se barek kada kaže le illa Reci im, neće nas pogoditi od musibeta illa ma kataballahu lana. Osim ono što nam je Allah te barek da propisao. Huwa on je naš zaštitnik. اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ I neka se na Allaha oslone vjernici. Allah se barek i vetala spominje riječi munafika, braće moja draga. Kad je se desila bitka na Uhud, pa kada su izginuli veliki broj ashaba, zbog njihove greške i zbog onoga što su oni pogriješili. I kad je Allah htio da ukaže koliko je važno da vjernici poštuju i slijede naredbu Resula sallallahu alaihi sallam. Čim su je prekršili, došlo je do katastrofe. 70 ashaba je prestrelilo u toj bitci. I onda mu nafisi se javljaju i govore Jakulu Lau kjane lana min amri še'um ma kutilna hahuna. A da smo se izašta ovdje pitali. Da smo se izašta pitali, ne bi mi danas izginuli. Ne bi ovdje izginuli. Kul lev kuntum fi Allah kaže, reci, makar bili u svojim kućama, le bereze ledine kutibe alejhimul hatlu ila mabazirihim. Onima kojima je propisana pogibija. Na mjesto svoje pogibije će izaći. Neće je moći zaobići. Braćo moja draga, mi smo svi svjedoci da je se desio rat u ovoj državi nedugo iza nas. Znamo dobro koliko je ljudi otišlo na zapad, pobjeglo iz ove zemlje zbog čega? Da sačuva godu glavu i godi život. Kaže, idem ja bježati da ne poginem ovdje. Znajte, braćo moja draga, da se mnogi od njih nikad nisu vratili. Zato što je Allah te barek je odredio da će mjesto njihove pogibije biti samo na nekom semaforu ili na nekom pješačkom prelazu gdje je on morao doći tačno u određenom momentu da mu Allah te bare kevetala pošalje meleka smrti. I on je otišao bježeći od smrti, a nije ni svjestan bio da je došao Nema, braćo moja draga, smrti prije nego što je Allah te barike od tala odredio. Nikome neće melek smrti doći osim određenom času. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا bi iznillahi kitaben mueđela. A ni jedan čovjek, ni jedna duša neće umrijeti osim sa Allahovim izunom i odredbom u određenom času. Kitaben mueđela. U određenom času. Pa braćo moja draga, onda kad smo svjesni ovoga i onda kad su ljudi svjesni ovoga, nema čega da se plašimo na putu istine. Treba samo da nam ovo ulije snagu da budemo još bolji i ustrajniji. Nemoj da dozvolimo sebi da nas uplaše govor munafika. Da nas uplaši govor neprijatelja Islama i Allah. Nemoj ti, bolan, sad nije vakit. Ma gdje ćeš ti snimat sad? Ma vidiš ti da je usto svako živ protiv njih. Allah te bareke ta'ala ti je garant da će te smrt stići. Volev kuntum fi buruđim jede. pa makar bili u zazidanim ti doći. Ali tvoja je obaveza, brate moj, da vodiš račun u kakvom halu će te stići melek smrti. Ja sam, braće moja draga, da spomenem ovaj jedan primjer za pouke. Juče perem auto na praoni i dolazi nekakav zatvoreni, blindirani kedi nešto tamo. Vidim ja neko bolje auto i dođeše ljudi da ga operu. I tako dok ovi peru moje auto, oni čekaju i i poče razgovor između nas. Kaže ovaj, mi smo iz Austrije, vozimo, kaže ženaz. Reko, kako ženaz? Pita on mene gdje su panjevi, rekao, pa evo, to su panjevi, ovdje počinju. Kaže, džamija nam treba. Tako ja njima objasnim. Koga, reko, vozite? Kaže, vozimo mladića od 25 godina. Preselio je, kaže, gore negdje u veću na autoputu. A trebao se ženiti, kaže idući Kasnije sam čuo naljepo. Pitam kako je preselio, kaže, napio se i udario direktno u zidu. Euzu billahi mine šeitanu rađim. Wallahi billahi, vraću, u tom momentu mi je prošlo mnogo stvari kroz glavu. A u tim momentima sam pripremio ovu hudbu, razmišljao o čemu pričati. I došlo mi je, prvo mi je došla zahvala Allahu te bareke na uputi na uputi u koju nas je uputio. A nakon te zahvale došlo mi je do toga da razmišlja, braćo moja draga, pa i ja sam juče bio sličan njemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin koji nas je uputio na istinu. Wallahi billahi, prije ove istine moglo i nas pogoditi isto što i njega otišao je Allahu te bareke vetala, ništa nije odnio. Računuo je da će živiti još sto godina. Računuo je da će imati ovo i ono. Mislio je otići ću sad dobro provesti se za novu godinu. Nanjeto ću sa ženom na more. Da mu je iko rekao, preselit ćeš u ovoj godini, to bi zadnje bilo što bi htio slušati. Ali Allah te bareke vetala je odredio da dođe melek smrti. Gotovo je. Nema više nakon toga. je što nije bio sa braćom. A druga stvar koja mi je pala na pamet je ta, braćo moja, taj mladić je živio u Beču. U Beču u kojem imamo džemate naše braće. Imamo džemate koji su na istini. Možda je taj mladić dolazio do njih. Možda je taj mladić sjedio i slušao hudbu od naših šejhova gore, koji su ga pozivali u istinu. I možda je krenuo putem te istine, ali su ga možda njegovi roditelji odvratili od toga, pa su mu rekli, nemoj sine s njima vidi šta se tam dešava. Nemoj sine s njima, ubit će te neko. Hajdi ti vam u kafanu. Nemoj sine, ne idi na istinu, idi u, idi I onda su ga možda odvratili od Allaha da ne pogine, da ostane na dunjaluku što duže. Ali Allah te barek je vetala mu je odredio smrt tamo gdje je on odredio. I na onaj način na koji je on zaslužio. Zato, braćo moja draga, iz ovoga primjera uzmimo svi pouku. Da je istina preča od života i smrti. Jer vallahi billahi na dunjaluku život ništa ne vrijedi ako neće biti u robovanju gospodaru te bareke Bolje je da čovjek odmah umre. Bolje je da se nikad ni rodio nije. Ako će mu gospodar biti žena i kafana i šef i ovaj i onaj. Zato, braćo moja draga, ova hudba i njezina poruka upravo jeste da mi u onim momentima kad vidimo da nas ljudi napadaju i da nas što više i sve više odriču se i ograđuju se od nas. Da nam ta stvar bude ono što je Allah objasnio da je bilo od sahabima radi Allaha. imana, iman im se povećao kad su to svi vidjeli. Vama nakamu illa e I nisu im se smetili osim samo što su Allah silno vale dostojno vjerovali. Allah to govori. Nikad se vjernici ni zbog čeg nisu svetili. Nisu vjernici nikakvi teroristi. Nisu vjernici nikakvi upali. Nismo mi sufeha što nam Wa وَإِذَا ti لَهُمْ aminu amene Kad im se kaže vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju. amene Zar da vjerujemo kako sufeha kako glupani i ludaci, kako nesposobnjakovići vjeruju i onda vidiš kako osvanu drcovici, glupani na utrku islamu. Euzu Allahu se se bareke ve ta'ala od toga da naš završetak bude mimo pokornosti Allahu se bareke ta'ala. Allahu se se bareke ve od lošega završetka. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, da naša djela zadnja budu najbolja. Da naša djela zadnja budu najbolja. Molim Allah se barek ta'ala, da nas učvrsti na istinu, da nas učvrsti na istinu da nas učvrsti u momentima kada bude nam došlo ono što nam je naš gospodar obećao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne braću muđahide svuda gdje je njegova pomoć potrebna. Udar geste se bore za Allah, ali je sine U Afganistanu, u Iraku, u Čečeniji, u Palestini. Svim krajevima gdje se krv proljeva da bi Allah, ali je sila godina. Molim Allah, se bari kretala, da učini nas, i naša tijela oružjima za uništenje kafira i neprijatelja Islama. Molim Allah da naša krv bude svjedok u našu korist, da smo gospodara Azzeveđel uzeli za jedinoga gospodara. Molim Allah da se smiluje svima onima koji su da uputi, da uputi upućeni da oprosti nije nama i našim roditeljima, našim bližnjima, našim danjima, da učini nas sebebom upute ovoga naroda. Molim Allaha sebe želi, da nas učini sebebom upute ovoga naroda. U istinu ovaj narod ne zna, u istinu ovaj narod je u zabludi i ne zna. Molim Allah te bare kretala, da pomogne istinu. Molim Allaha da nam omili istinu i da nam omrti kruh i ne i povratak u njega nakon što nas je izbavio iz njega, kao što bi mrzili da budemo bačeni u إلى أن لحقنا بركب الدعاة إلى أن لحقنا بركب الدعاة على العهد نمضي نداوي الجراح ليطوى ظلام ويأتي صباح فهاتي يمين نحو أفق الهدى والفناء على العهد نمضي نداوي الجراح وظلام ويأتي صلاح فهاتي يمينك يا صاحبي وسر نحو أفق الهدى والفلاح Svi putevi će biti zatvorani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي أوطان واغتربي سفر تجد وطن عما